En David en die leerhoverstes het vir die dienst die seens van Asaf en Heman en Heden afgesonder, wat op siters en op arpe en op symbolen besield gespeeld het, en die getal van hulle wat die werk volgens hulle dienst gedoen het, was van die seens van Asaf, Sakir en Josef en Neana en Asarela, die seens van Asaf, onder leiding van Asaf wat volgens aanwijzing van die koning besield gespeeld het. Van Netten, die seens van Netten was Gedalia en Sere en Jesaja, Hasabio, Seme en Matejo, ses, onder leiding van hulle vader Eten wat op die sitter besield gespeel het by die loof en prijs van die Heere, van Heeman, die seens van Heeman was Bekea, Matanio, Esiel, Sibiel en Jirimot, Ananio, Anani, Eliata, Gedalti en Romanti Jeser, Joosbekosa, Maloti, Weter, Malashiu. Hulle allemaal was seens van Heeman, die siener van die koning in die woorden van God. Om hom te versterk, het God aan Jeman veertien seens en drie dochters gegee. Hulle allemaal was onder leiding van hulle vader bij die gezang in die huis van die Heere, met symbolen, harpe en siters, vir die dienst in die huis van God volgens aanwijzing van die koning, Asaf en Heten en Jeman. In hulle getal saam met hulle broers wat geoefend was in die gezang tot eer van die Heere, allemaal meesters, was 288. En hulle het die lot gewerkt voor die reling van die dienst, die kleinste net soos die grootste, die meester saam met die leerling. En die eerste lot het uitgekom voor Asaf, namelijk voor Josef, die tweede voor Gedalia, hij en zijn broers en zijn ziens was twaalf, die derde voor Sakir, zijn ziens en zijn broers, twaalf, die vierde voor Jisri, zijn ziens en zijn broers, twaalf, die vijfde voor Neana sy seens en sy broers, 12, die zesde vir Bikia, sy seens en sy broers, 12, die zevende vir Jesarela, sy seens en sy broers, 12, die achtste vir Jesaja, sy seens en sy broers, 12, die negende vir Matania, sy seens en sy broers, 12, die tiende vir Semi, sy seens en sy broers, 12, die elfde vir Asareel, sy seens en sy broers, 12, die twaalfde vir Asabia, sy seens en sy broers, 12, die dertiende vir Spaal, sy seens en sy broers, 12, die veertiende vir Matteja, sy seens en sy broers, 12, die vijftiende vir Jeremiet, sy seens en sy broers, 12, die zestiende vir Anania, sy seens en sy broers, 12, die zeventiende vir Joosbekasa, sy seens en sy broers, 12, die achtende vir Anani, sy seens en sy broers, 12, die 19e vir Malotti, sy seens en sy broers, 12, die 20ste vir Eliata, sy seens en sy broers, 12, die 21ste vir Hoeter, sy seens en sy broers, 12, die 22ste vir Gedaldi, sy seens en sy broers, 12, die 23ste vir Maasjeu, sy seens en sy broers, 12, die 24ste vir Romanti Jeser, sy seens en sy broers, 12.